Hautsontzi eta zerbeza. Gabon entzule maiteak Joni B. Good naiz eta konturatuko zareten bezala gure ohiko aurkezleak utxe egin digu. Gaur atxaldean estudiore iritsi bezain pronto, mezu hau ikusi dugu mai gainean. Irakortzera noa. Hene betile eta bekain maiteentzako. Zuen talentu faltagatik nire karrera artistikoaren trabazaretera konturatu naiz. Bizitza merezi dudan arrakasta lortzeko karisma gehiagoko artistekin lan egitera banoa Madrid aldera. Urrengo gran hermano bipen, beren Esteban defendatzeko papera lortu dut. Zorte hon porrotez beteriko zuen bizitza hutsekin, maitasunez, urritik intxaurra amalau, gerturatu eta lau. Postdata, irrati saio bakoitzeko koratzen dituen zazpi mila boste undalau euroak, ondorrengo kontuan sartzen jarraitu. Mil esker. Bueno, ba, hau da gure itxaur maiteak utzi digun mezua. Ba. Gau hon urre, ze, ze iruditzen? errateko ez dira sobera <laughs> Ni gazpalitik ikusten un bere hola rockeri puntu batekin, etortzen nintzen igan hor nere Googleetako, Googleeko ofizinetatik beti aizkisaka ez dakit Ez ba- jarritzen, ez jarritzen, beti nahi izan du izan famatua eta Bai, egia da, zieratikan ez duen programa aprobetsatu bere, bere saltoa emateko, ez? Ez, beti nahi izan Baina, bueno, ala ere, ala ere, eraminen dugu antzinera programa hau. Du gabe. Noski baiet, noski baiet. Eta hortako, beti bezala, gu bi gonbidatu dauzkagu, bi gonbidatu ezin hobe. Lehenengua, bestazale gizontxiki, baino bihotza handikoa. Gatuso, kin konparatzen dute, baita esnorkil batzuekin ere bai. Zue guztiekin, zistrin jauna, txalo bat! Ze... bada. Bai, zer modu, ze goguekin etorri zara? Gogukin, gogukin. Bai. Urduri, urduri binen gogukin. Ongi, lasai, bota urduritaz horiek. Bere alboan, gure bigarren gonbidatua. Bueno, e, gure aurkezlea joan zenean, bere, bere materialan artean, artean aurkitu genun karpetatxo bat jartzen zuena. Favorez, inoizez gonbidatu pertsona hauek. Eta, probestuz ez dagoela, ba, gonbidatu dugu. EHko Euskal Herriko botoi guztiak ezagutzen dituen emakumea. <laughs> Donostiako eskularen etxera bazoaz bertako zerbitzaririk goxoena eta hurbila. Zue guztiakin makil goxo! Gabon! <laughs> <laughs> Gau makil goxo, zer moduz, zer tankera eh? hartzen programari? Ona, ona, eskertzen dut bertze hori hemen ez <laughs> egia Seguro. e, <laughs> eta poste naiz, gu gombidatziaz. <laughs> Bai, seguro, seguro. Programa bikaina aldu Eta, e, bosgarren bat behar dugu nola ez, eta gure gombidatu, osea gure aurkezlea ordezkatuko duen, ordezkatu aurkezlea ez da ni, baino beste gonbidatu beresi beresi bat daukagu gaur. Gurre Euskara aurkezleare maitearen utxunea betetzeko bidazo aldeko italiar iztun den pirata katakuko barra Jon Snow Alitz zaintzen duen zaldun beltza iraultzak poliki polik eta umore punto batekin ikusten dituen gizasemea eman dezaiogun izugarrizko txalo zaparra da esageratu bat Armando Guideti! Gabon Armando Txeloko Txeloko Relindo aurkezpena eh? Relindo aurkezpena eh. eh, Behar bat pixka bat e, eh, Aurkezpen izan borka litzateke ere ustez eh? Ongi baina Hori baina askoz gehiago naiz ni eh? Ezkertena, ala ere zuzenketa e, apuntu bat egin gontze, bai. bai, italiarra, aita neukan. Eh, Italiar iztuna, iztuna. Ah, iztuna ere eh, eh, bai. Eh, parlo italiano. <laughs> Con acento argentino, ma parlo, <laughs> ah, parlo italiano. Eta, hori, aita nuen italiano, eh? Gero Marco Bezala joan zen ah. Argentina. Ah, ongi, ongi, ongi, Eta, handi nator, bueno, ai, orain urtea. urte, urte, zuen euskal urte, berde honetan, eta... Ah, bezala. Euskera hemen ikasi duzu. Eh, bai, zuk erran bezala, katakuko, e, katakuko eskina. Bai, bai, bai, bai. eskina hori... Hortxe, hortxe, habitatzen du di. Aitzongi, aitzongi, gombidatu... Oso, oso, oso pozik, eh? <laughs> eh po, eh, onera. Eskerrik asko, eta gitu derrepetean gaur de, deitu nauzue. hartu de celular eta, eh, txe... Ezin genuen beste inor deitu Barbaro, barbaro, loko, barbaro Bakizu hola, hola dela Hola dela Bueno, ba, Bueno, ba, best, besterik gabeaz gaitezen programakin, eta beti bezala, ohikoa den bezala, aurkezpen kantu bat izango da, eta ea zetan kera hartzen diozuen gai honi. Sartu! Ai, ai, olentzero, ai, ai, olentzero, 决赛。 Bueno, hasi aurretik eskaini nahi dut kanta hau erakutsi zian pertsonari, ilargi ezeiza txoperena, zuri eskenia. Bueno, gonbidatuak, ze, ze tankera hartzen diozu ze gai uste duzu dela? Armando? Si, sí, no se, me, me dejaste loko, bárbaro. <laughs> E... Eh, ez dakit, eh, eh, ikatza o karbon um, minerala Ikatza o karbon minerala bai? Ikatza karbon, txiribitonek bai. eraten zuen <laughs> Naiko, naiko... ez dakit, eh, utzin dauzula... Naiko ongi. Zubikado, txe. Besteak, ideia bat emat hortikan, norbaitek? Olentzero, esaten da, ez? Pues, olentzero... Brasilgo egu berriak, ez dakit nasketa mm, bat, ez dakit, ez egu berriak. Brasilgo eukalduna. Ah, popurri ba. Baita, ere, bai. Bai, bai, ongi. Guerregez, zerbait, gehitzeko, edo? Xok nago. Xokean, xokean. Xok. Normal, nire hola belditu nintzen, eh? Aitu nun lehenengoan, hola belditu nintzen. Ba, galderekin hasi aurretik gonbidatu egi esan e, beste aia bakizue, bueno, Armando Zuri ere esango dizut programan zehar eskatuko izkizue kantak e, gaiari buruzko kantak eta gaia ez da izango ez olentzero ez Brasilko eguberriak Gaia izango da e, bertsioak. Bertsioak, plagioak, kopiak, e, originala, ez dena, hori dena. Lo sabía, eh? Lote, mm, ba nuen hori behin bai, eh, bai, eh? Bai, eh? Aditu ba denean... punta, txe! Ikatza, karbon natural, bat, bat bestean bertxioa da, eh, bai, bai, bai. Zure amaren kontxa, dio. Naiko, naiko ongi. <laughs> Nena amaren kontxa utzi bakian, favorez. Respetu gozoz, eh? Bai, bai, bai, bai. Joni. Abitzungi. Bueno, hasiko gara, aziko gara, hasiko gara programakin, hasiko gara galderakin. Lehenengo galdera, URG, zurekin hasiko naiz zure ustez, zer da originala izatea? Ba, <clears throat> originala segun nun, nun zauden ez da iguala originala bai. hemen edo originala aurtitzen edo Brasilen bai adibidez igual hemen ez da originala izatea zazpi urtetako hor batek dukado zerretzia <laughs> Baina igual bertzen nun baite. Bai. Bai. Palma lerretzen duten lekuetan, ba, dukado zerretzaileak originala dira. Bai. bai. Eta orduan, baino hemen, hemen orduan originala izatea, ze, ze, zer dituko que bai pertsona originala? Edo. Beran? Adibidez. Uf. Eh, beran, beran, beran... beran. Berantzaia da, eh? Zakit. Beran ez zaitu kurritzen. Ez, originalia de gutxiko herria, bueno, ikutzen zaizu bera. Izautzen dut persona bat ez dukan amobilik, hori. Ostian originala. Ai, celularra, bai. Mira, igual hori da, originala internacional. Bai, igual, bai, gaur, bai, bai, bai, bai, egia, egia, egia. Ja. Bino, bertzelan ikuste dena. Mm -hmm. Neiz joan de original, Hmm. izan zaila da originaltasun hori uh, bai. aurkitzea. Zistrin jauna, zure ustez, original izatea? Nere ustez ez duzu aurkitu behar originaltasuna. Ori... Ko... Originala da, zu zaren bezala izatea, ez? Azkenin? Zat... Lindo, lindo. Denak badu originaltasun puntu bat hori nedu zoran. Bai. Bai. Nik uste baiet. Bueno, bueno. Zu original zaren zu... bezala izatea, zu, zu bertze bat ikustea eta bertze baten antzeko izatea ez da original izatea, ez da. Hmm. Baina, ez duzu uste pertsonak horiten dutena? Bai, honitz. Gehiegi, igual. Gehiegi. Ez gara originalak orduan. Guti. Izan balko gineak originala bako ba. Oh, sakon, eh? Sakon el etorri zaigu ziztrin jauna. Eh, Makil goxo? zure zure pentsaketak. Nik ez dakit zer den originala izatea, baino nik ez originala izatea rebindikatu nahi dut, ez? Kopiak ere zergatik izan behar dute txarrak, ez dakit zer den originala izatea egiarran. Noski. Baino ez originala izatea ere igual azken igual originala izatera bukatzen duzu, ez? Dakit, ez dakit. Beran, beran ez dago jende <laughs> originalik zuzenian mobila ez dutenak zeo zer izango dute, edo ez dakit, baina originali ja ez du existitzen Binon, mobila ez izateatik antzara original. Ez, hori hori erraten dundik, hori ez dagoela originaltasunik hortan. Osea, URG egurrari maten ari zute, eh? zure... zure da. Bai, bai, bai, egia da. Bai, bai, bai. Hau, bai. Ba, egia da, makil orduan, e, eh, bertxio haunitz edo kopia haunitz originala hobetzen dutela. Ez? hori rebindikatu nahi duzure bai edo... e, e, e, musika zahari bali magara normalean ez baino gero, gero bertze gauza batzutan agian bai e, zer ez dakit zertan baino adibidez arropa e, mm. bertze gauza originalak ez diren gauzak hobetzen aldute musikalki normalean nerezatez. ongi ongi ongi Joango gara, segurazki programa bukara jakingo dugu zer den originala izatea ez. Edo segurazki orain jakingo dugu, ze badiru dienez hemen Armando enziklopedia aukagu Armando, zure ustez? Txe, eske planteatu duzu galdera bat oso sakona eta egon gintezke hemen ez dakizen bat duela uten duen tekniko zaioa baina... E, <laughs> vamos a ver, eh, originala nire ustez, egia da, egia da aurretikan eh, esan behar dugu e, originala izenak zuk esan bezala e, Maki beti konotazio negatiboa daukala Kopiak konotazio negatiboa bai, daukala bai, bai. Ez du zertan, eh? Ez du zertan <laughs> Ez du zertan eh, horregatik izan behar ze mm, Kopia oso politak ezagutzen ditu ni, eh? eh, esate baterako bueno, kopiak edo bertxioak egiten dituzten eh, gizona musika zizte egin den zue mm, burura tortzen zaitola bapatean eh, ferimu oh, se, adibidez, nik ez nun burutan eh, ferimu guruza horrein txe etorri zaite bapatean eh. e, Euskal Herria eh, maite behar duzu eh, gehiago e ala da ala da txe loko loko egia da Ma, e, dara mate urte Euskal Herrian eta beretatik entzun du bere, bere gan mm, buruza buruza maite du egiten duena eta egiten du ma, ma, nola esaten da konkariño e... Eh? Ba <laughs> bai maitatasun ez Parkatu baino maitasuna askotan ez da nahikoa eh? maitasuna eh, eh. aparte zerbait gehiago erdu Txerto, txerto me... pero... Origen altasuna Origen altasuna <laughs> e, nire originaltasuna, originaltasuna mm, lotzen dut mm, e, eh, filtrori gabeko pertsonekin adibidez. Bapatean batean esaten duzunarekin e, pe, mm, pentsatu gabe. E, filtrorik ez hori da originala. Pentsatu gabe zerbait esatea, pentsatu gabe Mm, ez dakite esplikatzen nahi Ba, eh? Bai, bai, zure reakzio naturala Ego bai, hori da, reakzio mm, Irrazionala, esango genuke <laughs> ya bi minutu goto mazera pentsatzen, ya hori da originala, ya, eh? Mm, bueno, Cuidado, eh? Ongi, ongi, ongi. Cuidado. Ni, zure alde ramarra dut, zure azentua, nahi originala da, eh? Che, edo, edo guztiz, hori, hori egia. La madre tierra está ahí, eh? Thank you. Ongi, ongi, erantzun, erantzun politak, erantzun jakintxua duenetan. E, aurrera segitu antzinetik, e, kanta bat, e, pensatu duzu ze kanta aukeratu duzun? Ba, bai, bai. Bota, bota orduan. Ba, ni nere kanta, ni haze zen zale haundian, haundia naiz. Ezazularra. Nere trabangati. <laughs> baro, baro, baro, baro. Eta, bueno, ni... TNT kanta aukeratu dut. Fermin muguruzan txiban edo <laughs> eh? Ez, ez, ez Ojo, eh Ba, talde bat eh, Azkenin entzun nuelikan Bertxioak egiten ditu Aze zen bertxioak Eta mm hortik -hmm. hasi nintzen Aze eh? hau nitz Taukeratu dut kantari, adidez Zein da taldea? Zein AZZ. eta ez eta Irungo ba, Bai, onak, onak Goraintziak Goraintzik Agur bat azz eta Bueno, a, teknikoa sartu AZZ, eta TNT Bai, koloretako ametsak ez nanagoenean eta ezin loak hartu gaua denean saltoka azita egan egiteko gogoa nire bihotza taupaka aile ertzera doa elkarrekin hankaz gora buruz bera jartzean tunelean sartu eta irrintzik astean bitxilorekin pultsera egin dizudanean begietara begira hause nahi dizut eza Maite zaitu Maite, maite zaitu Pila, pila, pila patata tortila Maite zaitu Maite, maite zaitu Pila gira nioeta huerta maite zaitu Begietako diztira kirribarea barea ahoan Ez zinditu gizkutatu Du ikusitakoan hanka eta eskuetan gorputzean dardara Bueno, bueno, bikain berriz ere azeta ezetakoak Lertzen dizut, zistrin Horain bai, nu lertzen dizu, ez <laughs> Hau hijo zuten berako gazte bai. esteban, eh? Bai. Ojo, ojo loko, eh? Onegatik hasi nintzen claro, claro. Gogoratzen dute, eh? Hane txoznetan hor Ta katakun ere bai, eh? Katakun bai, bai. zaintzaile, bai, kataku zaintzaile. Bai, zan katakuko ordu guztiak ez ditugu goratzen, eh? <laughs> Ojo, eh? Ez que, zerbitzen diat, jagiz eta olako hausak. <laughs> Eta gero, badago irizten da orduak, ino maku erdo loko. Ego <laughs> loko. Ulertzen dizugu, nik uste, gombidatu guztiek ere, ulertzen dizugu. Claro, to txorua, zai. Azki ongi. Bueno, ba, eh, aurrera jarraituko dugu. Urrengo galdera, denentzako berdina, hasiko gara berriz zurekin URG. Bueno. E, zure ustez, zen izan zen historian e, lehenengo bertsioa, lehenengo kopiak eta ez dut musikala izan behar, edo zein gauza kopiatu zena, edo, edo hori da galdera. Noiz hasi ziren kopiatzen, Giza, gizakia noiz hasi ginen gauza kopiatzen. Eh, Bueno, hau dago lotua pixkoa... Bueno, ez da, ez... Ez du lotuko. <laughs> lotu eh, aurreko saioan... Saioaren... Bai, lotu, lotu. Erraten baitu gu, gauzak gauza, kopiak? kopia... Hmm? Nora, nora, nora nahi duzu? Ez, etortzait lehen aurrekoan bizala... Eh, ah, gure jangoikoa, gure eta... Son goku eta krilin eta... Aha, aha orduan minon eh, nor kopiatuzun Krillinek son goku eran eduzu edo <laughs> zen izan zen lehenengo kopia hau errege <laughs> Barkatu, eske, bai, e, izango dire marrazki... E, <laughs> Joder, es que no se puede beber y, no. hablar a la vez, estaba bien. Eh, edaten ari eh? Ai, hala. Lehen da biziko kopia, bai, igual igual egiten du <laughs> musika pixko patu favore. Vale, oitu, oitu, oitu. Hola. Hola. erantzun bikaina bicaña da gero indisposizio en bat izan dut, eta también de egin du, lasterka. ¡Eure dónde va, loco! ¡Que te vas al baño? Gizajoa, eh? Ba, gizajoa, gizajoa. Pasatzen da horrelakoak, eh? Apretoia, eh, etortzen zaizuta. <laughs> Armando, lagundu jozu, zure ustez, eh... No galdera. Eh, es así zen gizakia kopiatzen, no? Zeizan da lehenengo copias Vale, eh? vale, dale, loco. y... Y uste dut, e, eh, ez dakit, no, ez dakit e, historian e, suben calendario egin zuen kalendario, edo... Kalendarioa nork egin zuen. Maiak bazuten bat. Eta aukiak... Eh, aukiak... <laughs> Ah, Maya ah, dices, ah, coño, loco. Loco, vale, vale, vale. Dices oh, Maya de no, la tribu de México. Vale, vale. Es, eh, Ez, erranet, eh, me ezaina, eske tus mezkatzen me euskalkiak, mezkatzen ditut, erran izan. Kizir, e, esan calendario va lo que viene siendo ostirala, lumbata, eta hori norke bai. asmatu zuen. E, a indekomentatua gauzorekin, eh? Ez dakit eh. iglesia katolika apostolika edo norke egin zuen hori. Zuek zaretea dituak hortako ekartzen zaituzte bai, Armando. Bai, hontan dago pizkan. Ez teoriarik. Biluz, bai, bai, teoria badukat. Ah, ah. Gauza da. Hori hori ninguna. ditu nahi duguna. Gauza da ez dakitela nork eh, eh, antolatu zuen todo este todo este tinglado baina. Izan nahi dutena da. Eh, <laughs> nada y eh, Esa violencia físico historian, y eh, la historia verdadera del ser humano, bai, lehenbiziko físico copia bai. izan zen, eh, hain zuzen ere, loko, eh, Kalitario <laughs> mm, egin zuen gizona, emakumea eh, edo jakintzazu norki egin zuen hori. Ziren, voy desarrollar, eh, bai, bai, bai, bai, desarrollar, bai. eh, permíteme, noski, noski. permíteme, eh, Joni bai. eh? Bale, badaukagu hilabeteak, baditugu urtarrila, badugu utxaila, badugu han gero sartu ziren ja, e, eh, barrurago, ez? y eh, ba, Iabetea baitugu, guazen, guazen egunetara. Asteak zazpi egun ditu bien. Mhm. Llegamos hasta ahí, no? <laughs> Le lebiziko kopia izan zen e, azteko egunak jarri zuen e, gizonak egin zuen kopia. no sé si me estoy yendo, o me veo ya la Patagonia, pero bueno. Quisir e, lena astelena eta aste artea, va batzuk dira. Ah, ah orain, orain, orain joaten naiz. Bien, no, me pilla, loco Bai, bai, bai, bai. Niretzako, astelena eta asteartea egun un dira. copia bat da. Kopia, kopia bat da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. va. igual du, eh? E, una copia. che. Es una Es Una kopia. E, ez dago ezberdintasunik. De, beti izaten dugu, ze ah, oh, ah, astelena tengo lunes, astelena aukat. Ez dakize, Baste artea berdina da, loco. <laughs> es que es completamente mm, semejante, esan Eta noiz azten dire aste egunak eh, aldatzen edo pixka desberdintzen? Aste, azkenean, ja, ah. ja, zara personak izi, e, baduzu psikomotrizidadea, baduzu obeagoa, baduzu mm, burmuina, baduzu <laughs> agilagoa, nola esaten da agil euskeraz? E, harina ba, <laughs> harina. Harina, harina. Harina, harina, pero harina no es e, lo que se Baita, hori ere bai da, irina. Me tiene un poco loco aquí, <laughs> Ba hori, ba, ai, alo gibi dizendo, ba, azte artea eta lena, dira mm, bi, bi siamez, bi, mm, bai, bai, bai, bai. bizki, bi, sinonimo. Bai. sinónimo es copia, es una copia. copia, es un verdín, verdín ya dirá, solo que al loco de no le tocó <laughs> poner un nombre, dijo, va, aguat te hago bat, eh, y eh? Vale, vale, vale. Verdín ya dirá, astelena eta Vi, lleva a oie bakarrik, la larumata ya es... Completamente distinto, loco. Ah, bueno, bueno. Va. Bueno, completamente, no me hables de distinto. No me hables de eh. te lo digo arriba, eh. <laughs> No me hables de ostirala, eh. Ongi, ongi. Erantzun ona. Bai, ez digu, ez digu izarrak ez digu txegin. e, eh, teoria polita, benetan. Zert, la zierta, la, verdadera. bai, bai, bai, izate galda, bai, bai, noski baietz. E, eh, makilgoxo, zurekin, zein uste duzu izan zela lehenengo kopia? Ba, nik erantzun bat nuen burutan, baino... <laughs> Argentin, Italia, Ronek, erantzun dako eta gero. Ose, dizarma toda teoria, eh, loko? Bueno, ez, neriak etzuen bat ere eh, zerikusirik zurearekin, Zen... Neretzat kopiariko berena da Jesucristo, Brianen kopia ederra da. Oh, bai. Baino bai. e, Italia co <laughs> oh. astearte hoiek neri etzaizkit badere ere. Astelena beti igandearen atzetik do aste astearte asteazkenaren aurretik. Ez dira bi kopia. Astelena igandearen atzetik doa. Astearte astearte batiendo quizá. No. Totalmente. Ojo, oh, estaba polit bat ikusten dut hemen. Segi, segi. iruditzen zait, ez? E, astelena lehen eguna dela, aste artea bigarrena, hor kopiarik ez dago. Lehenengoa, bigarrena. No hay más que hablar, ez dago, es dago, eh, ez tabaidarik. Es eh, eh, ez dira, antzematen, izenean bakarriz, eh, en, en, en, el, en, el, en el físico y el psíquico, En el psíquico no, el, psíquico el astelena lehenengoa da, aste artea, aste azkenetik gertu dagoen eguna da, orduan hortik aurrera Asteazketik askoz gertuagoa dago astelena e, baino. Jubilatuntzako dena dira kopiako... Hombre, URG, bueltatu da <laughs> laguna. bueltatu da <laughs> komunetik. bueno, bota, bota. Eta bertze bat. Ne bau zuzak, Si me van a rebatir aquí, me, yo me levanto y me voy, eh. Baina hortara etorri gara, ez da baiatzeko edo zuria da... No, eh, ba, ahi. Eh. eh, mira, ni zuria lerramar dugu azbat. Ara, bira, bira, bira jarraitzaia euskaltzen. Neretzako bain arte ere eh, bai ziren egun igualak denak eh denak ez. Astelena. Astelena eta arte kopia, vale. Ez nagoa. Baño eh? Astelena orain bautela libre. Se guai, aldatzen da dena. Erantzun horri, erantzun horri. Biaroa aldatzen da perspektiba, eh? Ah, perspektiba. Perspektiba la tu baiteki, meian e una dira. A mi eso no me rebatan. Que si no me levanto y me voy. Que yo venía aquí por la cerveza, ¿eh? Por nada más. cerveza de Sango Duzu. Estás ahí. Bueno, Zistrin jauna, e, eh, zer hau zer gau, gau, hemen nago. Bai, hortzaude, hortzaude. <laughs> Galdera errepikatzea nahi? Ez ez, ja, entetu naiz, bai. A ber, lehenengo kopia, Bota. Pus, ez dakit, ez dugu izautuko nik uste lehenengo kopia, ez aspalditik egiten dire kopia. Gu jaiotzen gaheli kopiak baditugu, ez? Biarrik, igualat dire, azken kopia bat da. Mm. Zer nahi duzu gu kopia bat gara elkarren artean Elkarren artean ez gara. guk gure gorpuzkoa bai, bai, bai, bai kopiak bai, dire Orduan Orduan lehenengo kopia izango zen bigarren gizasemea Lehenengoa kopiatu zun claro, claro. Es. Eh, edo es, es. Es, es. Eh? Eh? es, es, es, es, es, Barkatu, Bai, eh, URG, URG, URG. Gizas me batek baditu tu kopiak. Bai. bai. Bueno, kopiak, igual se hace hasta que es dire, viño, dire kopiak. Bai. Kopia charrak. Baño, bigarren se, gizas se mea, edo, izakia. Sortu aurreti, hau or, guantxe okurritu zete Ez zazularan, orantxe Ah, bai <laughs> in, indispuesto o, Okurritu zait Nere bizitzako ez dakit Garren zen Kopia egin dudana Orduan Izatia Lenbiziko kopia izan duzen Lenbiziko izakia Ez dakit ze izan dugu zen Hori da Bere, bigarrengo Mokordoa bota zuen, eh? Zaita. Ah, ah, ah,

Bueno, alda atzen dira. Bai. Batzuk Zehatz- mejoratzen zehatzak- dira, batzuk hobetzen dira. Segun ze afaldu duzu, Eta- dena jabez maister, eta... Eta sólido denean, líquido denean, orduan... Hay, hay, charra, copia charra. erro. Kopia Se te acabó la, Bueno. la tinta de la impresora. <laughs> Claro, claro, claro. ongi, ongi, gustatu zaizki teoria benetan astakeri polita botatzi dituzue hola filtrori gabe. Originala bai gara, filtrorik gabe. <laughs> Oh, oh, oh, bai, bai, jo, Armando, ze ongi, ze, ze, ze goxo. Etzen un nahiko izan aurkezle programan aurkezle zu? Ke, no me importaria proba alguna vez, eh? <laughs> bueno, ingo dugu, ingo dugu zaiak ba. eragaten bat. Makil goxo, eh, kanta, bai. prestatua, baduzu? Bueno, dudak ditut bi ikin. Bai, galetu teknikari Nere bikutunak Mikel Aboa eta Ruper Ordorika dira Baino azkenean Mik, eh, Ruper Ordorikarekin Mikel Ordorikarekin Ez, Ruper Ordorikarekin gelditzen nahi Abesti bat eh... E, enebegiak O no, adibidez ongi. Ruperren enebegiak petxik versionatu ez? Ongi, ongi, ongi Zeba? Ba, Ruper nere kutxuna delako Labo, eh, laboa ez Petxire bai, berakoa bai. delako Nere bi bertze bi kutxun Ongi, ongi Adibidez Ongi aukeratu ha, ez da, beti zergatik erantzun behar eh, Zergatik galderari e, Bota bestia eta jazta <laughs> Teknikari jauna, badugu abesti hori? Ezi, bai, eh? sartu <laughs> abesten duen petik, eh? Bai, ulertu duzu ez, gure, nere bukaera da, da, pasada. Oe, ah, bai, bai, bai, bai, oe hori bai. da, da, bai. ikaragarria da. Hau zehazen, etxeko guztarekin edo bakarrik ere ondo, ondo aritzen da, baino bukaera hori da, ikaragarria. Ze musiko da duen, bera, bai, etxeko Bai, bai ikaragarriak. Oe, oe hori ez du inork bertzen modu batin erraten Hau, asmatu eh, ruperek, ez? Ruperek, ruperrena, berez ja, ruperrena da, baino petik bertsioa egiten bai, du, eta eh? ikaragarria. Asmatu zuen bertsio honetan, asmatu zuen. Bueno, jarraitu ez aurrera ba. Segituko dugu galderak egiten, honetan pixkat pertsonalizatu edo bakoitzari berea, eta laburtxeago, baina alere zuek zabaldu, eh? Armando, zu, zu segi, zu, nik ingoizu zu galdera, baina zu zabaldu. Bárbaro, loko. goxo, zurekin jarraitzen dugu. Nespaita rautu izute azterketa baten bat kopiatzen? Bai, noski, bai, bai, bai. Tan hori ez, ez? Nik uste, bueno, neri ez, eta Armando hori eh, segurazki ez. Hori erraten duzu, eh? baina nik uste Armando... Armando... Gauza, arrautu dizuten, eh? kopiatzen, ez kopiatu Abarkatu, ah, duzuna. Arrautu. A ber, eh, arrautu sekula ez, barkatu, oh. ez, ez, arrautu ez. ona zara disimulatzen. Bai, bai, bai, nahiko, nahiko kopiazale, ez dakit narraten, eh, er, nahiko ona naiz, ona, generalin, <laughs> ona naiz, bai, bai, ez sekula ez diat arrautu. Egin, egin ditut, Egin egite dituzu Hau nitz, egin ditu Hau nitz, bai. ja badut adin bat mm. Ja zitu egiten azterketa Zen bat, zen bat <laughs> Hau nitz Por cierto Armando nik hartzen dizut Bertze aurkezlearen Kopia nahiko zatarra Eee eh? Sí. <laughs> Eh, eh, eh, bai, eh, bai, zeu zer bertxio Zeu zer bago Bertxio kaskar bat Eri, hori, kipazoak hau zer da Etzenekin nola aldu zinen. Hau ez dago kontratuan, eh? <laughs> Hau ez dago kontratuan. Eh? Ah, bueno. Hau ez dago firmatu ni, eh? Zistrin jauna, zuretzako galdera. Noiz baitera bilaldituzu dituzu e, arropak edo, bueno, arropak edo elementuak baino marka originalanak ez direnak. Eh, ba, rollo eh, tasio erlojuak edo... Beti, beti. Egunero, bai, egunero, egunero. Egunero. Nahiago ditu... Bai, bai, bai. bai, bai Taktua bai. nobiak dile, bai. Taktua... Originala bai. bineon, bai. bai. Eta... Gustoko <laughs> kart... ditut, bai. Karteran ere, bai, eh? Karteran, karteran, bai. ere... No, haitzen da, bero, karteran. Bai. Kartera ere kopia, eh? <laughs> Abirras. <laughs> bai, bai, bai. Dena... Dena kopia. Bai. Bai. bai. E. Dena kopia. Oh. Baina zer gaitik, zer gaitik? Zagin. Kartera, esan du bezala kartera. <laughs> kartera onditzeko pixo. Ah, eta kartilla. <laughs> ba, nik uste denak ere erabiltzen ditugula, ez? Gerota eh, Gero gehiago. Bai, bai, bai. Xarma bai. beresi Kopia hobea bai, Xarma beresi eh? badute horra. Zuk eramin, hola, zure marka claro. beresia. Ongi, ongi, ongi. Originala da zeinek eramten du. Kopia, da, importante <laughs> Originala zara kopiera baten duzulako, eh? Ojo. Originala gure aurkezle <laughs> Johnny Biguden bai? kamiseta. Bai? Goierri? Goierri, goierri kamisetak? Goia. Oh, ez duzu ezagutzen goierri kamisetak? Pero zira, marka bat edo taldeari dizena. Hau, e, ba, ez dakit, talde badaukate, eh? ni marka bezala ezagutu, ah, igual talde bat badago, goierri. Herria, herria. Zona aldea, ekual, eku aldea uste nuen, e, basketiko kamiseta Bazela, ek, talde baten kamiseta o... Ah, basket talde baten Bai, bai, bai, bai, bai Ni, segitzen nuen musikakin Eta ez nuen, ez nuen, ez nuen guztiz Koko Vale, vale, ongi, ongi URG zuretzako zuretzako galdera. E, zure artista sena ezagututa ite dizu galdera hau. Noizbait plagiatu alduzu besten artelanik. Oh! Edo, bueno, bai, sei sei. <laughs> Beti. Beti. Kopia sarea gara hemen, eh, ikusten denez. Bai. Eh, bai, beti, beti, beti. Saiatzen naiz ez kopiatzen, baina beti. Ez, ez, ez duzu lortzen. Mm. Eh, beti bai. Ba, oze, oze, zer hor... Atzuna, bai, bai. bai, edo egiten duzu, oi, igual inbar dut eh, egin performance bat <laughs> eta oh. jan ditu eh, ba, igual jende kriston jende etza da eh, performance performance <laughs> Eta nere performance igual da jatea mm, eh, Monjardin ardoan eh, <laughs> Botellak, kristalak eh, Txokapik ah. <laughs> Eta, eta, baina hori Bilu, Bilutxi Bai, bai Baina hori Eta ondoan <laughs> tximino bat Jota kantari Bai, bai Eta, imaginatzen dut eh? Ezena, eh, imaginatzen bai, dut. Eta beste ondoan, beratar bat argentino zitze egiten ongi, <coughs> ongi, eta eta guzti hau irratzaio batean eh, grabatzen e, momentu bai. bat ikusi bizualizatu dut nire buru baina eh? gero, baina gero, zara sartzen zara eh, ozen youtube youtubeen edo eta ah, ikusten duzu dago. dagola ah, ja, ja. baina zuk ez duzu orduan nahi kopiatzen E, bai, batzutan bai. Ah, bai, bai, bai. Gehienetan bai, baina bertze batzutan erratzu, bai, izan du kristo nide. Bai, bai, bai, bai, Hau. Bai. Eta, Eta igual, badago zerbait bere txiki oraindik kopiatu ez duzuena, baina kopiatu nahiko zenukeena. Artelan batean, zeon artelan hori kopiatu behar dut, edo gustatuko litzaidake gai izatea hori kopiatzea. Eh, ez. Ez zuzenean ez. Badekit nire buru ematen dula jak kopiara. Orduan badekit ja bai. e, e, egina egongo dela. Bai, bai, bai. Ez, ez duzu gehiagi horren pentsatzen. Be, ja, ez. ez. igual, batin nintzen <coughs> ilustregoa eta ignorantegoa orduan bai, baina orain ja ez, orain ja ez dut kopia, e, ba, eh, ja badak eh. Baina ez da kasute arazori, arazorik, eh, con el copyright, cosas, Ez, ja. Eh, porque... Armando, bai. Nik barkatu gauza bat, baino desberdina da kopia bat egitea edo bersio bat egitea. Eh, oh, hori da, oh, hori da. Bai, bai. Ongi, Gauza bat kopiatzea berdin, berdina edo bersio bat zure, zure modura, zure... zure eh, izateko eraren, ez dakit nola erran. Bai, bai, bai. Buruz. de, bai, difentia, bai, bai bai. Ba, bai, bai. nik, bitz difente ikusten ditut hor. Bai. Kopia edo, edo versioa, ez? Bai, bai, bai, bai, Hori da, gero, ja, jendik ertzerraten duen. Gehiago, amnistan nire kasuen eta hori kopia da. Hmm. batzutan, ah, bertsio polita da eta... Eta zuri... eta, eta, igual, Libro mejoratzen du, baina... <laughs> y inspirati llegan la película, eh? eh baina, nere, kasun ez da, ez eh, kopia ditzen. Ongi, ongi, ah, eta gainera, kopia... Eta modaz pasatu, ha? <laughs> Orduan da hipsters, edo retro, edo horiak ozer, eh? Bai. Egia da, artista bezala, URG eh, aitortzea, artista honitzek kopia iten dute, kopia, ez bertxioa, kopia zuzenean, baina ez dute, ez dute aitortzen, Ez dute hartu, aitortu nahi izaten e, kopiarekin dutena. Zure kasuan, artista bezala, ba, gora zure jarrera. Ba, pues eskarek asko eh, <laughs> Johnny Goyerri lehen da zara hori erraten Bai, eh, esan behar da e, URG El rei u, e, Banazkilari bikaina dela, eh? Edo zein Erriko edo zein El rei Edo zein tokitan ikusten aldira bere que eta bere, e... bere kopiak. Bine, bai, kopiak, ah, ko, denak, bai, bai, ala da. Eta, eta zuri kopiatzia, ungi? Oh, kalera ona. Claro, Wildardo, ah. Wildardo, bai. Sistriña. Bai, bai, bai, ongi, ongi. Ah, bueno, ongi, ongi. Aquí no es que ya tú, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oye, derecho de imagen. Hemen dena kopiatzen du, errandu gulen. Hori da eh. originala izatea kopiatzen kopiatzea eta bai. ustea kopiatzen. Baita, bai. eta aitortzea eta eta venga, zei antzinera. Aitzongi, Apa, Aitzongi. Armando Zuretzako Soy yo, soy yo, soy yo. Sos vos, sos No sos vos, sos yo Oia pelikula bada hori, eh No sos vos, yo Ah, mira, mira Agitzongi, agitzongi. Eh. Naik, solastu solastuzu bertzen galderetan Baina orain zuzenean Zuzenean eh, zuri Si me aventuro Gelditu, eh Ez, ez, ez, ez, ez Hortan datza programa Zu, baina ez altxatu eta joan, eh Zu, eh. eh vale. Zuretzako galdera Armando Irrati saio hau eh, plagio bat iruditzen alzaizu? Txe, egia e, e, e, izan ez dakize ba esaten duzu, no? Mm, Zentzuri baduen, edo, edo, edo elmuga baduen zure, zure kuestioak. Argentinar peto-petoa, eh? E, <laughs> no. <laughs> Bueno, bakizu, eh, hainbat, hainbat izkuntza bakizkit, eta azkenean eh, zemen bezklan, eh? eh? galderari helduta, eh, zein zen? Irrati hau, irrati hau. E, plagio bat iruditzen zaizu eta ez dut kopia esan, erran dut plagio. Ze plagio, plagio da. Badu konotazio negatiboa. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Zentzen dira kritikaro kortikan, ez? Eh? zuena plagioa da, ezakize. Eh? Ba... Zuri zer iruditzen, hori da, hori da, hori da galdera. Mm, de, e, eh, plagio era pentsatzen duen edozein e, bueno, eh, eh, o que mil nada más lejos de la realidad, che. Mm, <laughs> Ella, bueno, e, eh, ni saio eh, asiatika entzun nuen, hor nere etxean. Oh, entzun dituzu horreko saioa. Ah, eh, no se me nota, bárbaro. No se me nota. Bai, <laughs> eh, etxean egon, eh, egon... Eh, etxean katakun. Bai, bai, eh, esan, katakun egon, escuchando tango, escuchando el bolero de Ravel, tú sabes, eh... Mm. Pero... Eta bueno, ba, bakizu, eh, loko Eh... Ba... Piskataria galdu dut, eh, baina, bueno Eh... Ah, bueno, bai, hori eh, Ezagutzen dutela, erratzaioa ba, mm, Goiti bera, e, ba, mm, aurreko gaur etorri ez den aurkezlea. Bai. E, ojo loko, eh? ez duzuna, edo? Ojo loko, ez, mian entzuna, entzuta bai. eh? Ni, eh, katagun beti, astero, astero, ostegunetan, amarritan, jartzen dute hautsontzi eta Y <laughs> eta loco para mí lo hacía re lindo, eh? Bere, bere motivazio izango ditu joateko Madridera, edo... Baina, lo hacía re lindo, eh? Piskat, aurkezpenean egon zara Piscat Baina, lo que íbamos, eh... E, jendea pentsa dezake, e, bai, e, mm, mm badoka antza beste programa batetara, telebistako programa batetara, mm, telebista de pago batetara, badoka mm, bai, hori diote, hori diote. Que si... Baina, na, na marrejo de realidad, eh? Hau, hau bueno, ba, aurreko aurkezlea eta zuek egbileri jutatu Da, ni daki dala, etu duten, eh? Katakuko pasilloetan etu dena, eh? Zuek elkartu gobeen zineten, eta ahora, mm, entre birra y birra... Saliu la idea, eh? Mm. Bai, hori gila da, baina aurreko aurkezleak saldu zigun berea zela idea. Eta gero entzun dugu hortikan... Loko, no, berea, no, izango zen, e, kooperatiba, eh, zu, iru izango zen. Eh, ah, Bo, alere, hemen, hemen ez dagoen, hemen ez dagoen jendea... Ez da mal hablar de la gente que no está, bai, eh, eh? Hori da, hori da, hori da, hori da. Bueno, Armando, bikain beti bezala. Zurekin hitz egiten nengoenez, ba, abestirik pentsatu alduzu? Ba, e, jazpi mila. Bai, bai, ba, ba, ba. Nire urua dago, Esa Esan ezake, esan ezake duzin, esa esan que... jarabe de palo horren una vez oh, guztiak iguala. Ah. Jarabe de palo kiten autocopia autocopia autokopia. Exactamente, loco Esa loco. la esan ezake jarabe de palo horren por un beso de la flaca, depende, de que depende... Bonito, todo bonito. Eh, jarabe de palo da autocopia, <laughs> autocopia, mm, un, flagelación, al moduko bat. Eh tu barco en un programa honetako Jarabe paroko abeslaria. Bastante gilipollas omen da bai, eh? Bai, ¿eh? baina bueno. Baina bueno, utzi dezagun hori aparte. <laughs> eh, esan que jarabe palo dena, esan eh, que Manu Txaurin edo zena ere bai, que me canta, eh, Manu, un abrazo de acá, eh. <laughs> un abrazo, me encanta Manu, eh. Esan eh, lezake hori Manu Txaurin edo zen egiten duda estruktura berdina besti guzietan, bakarrik letra la diola, eh. Tokan bela txo, rabo de gorrino, eh, denak ping, Sarterio Orinola está teniendo aquí esas mezclas de esos Snoopers, Jorge, Revers, Sarterio <laughs> Revers, Snorkel, Snorkel, un par de pins, un par de mm, registros de la radio. Buen año tunaya, eh. Ah, bueno. Baina, que que es la verdad Manu esa esa la que me jala el palo, esa que ezake Manu txau, esan que Feni Brusa. Muy Muguruza, ah, comandante. Comandante. Comandante Muguruza. Eh, eh, da bat, eh? ba, bueno, ezagutzen nau, eh? <laughs> ezagutzen Vaya, Baina, bueno, esan a irugoietatik amat bat ez dut esango hori. Eh, esan ezake gaztetxe ban, eh, bai, eh? Que hay que, hay que ponerlo sobre la mesa, eh? Hay que ponerlo sobre la mesa porque gaurko da eh. dator como anillo al dedo, eh? Armando, Armando, abesti bat, ba, abesti bat. Esan izu, manitula zazpin mila abesti burutan. E, azte ban, hor dago ere bai, eh? Mm, lo tenemos ahi. E, baina, izango bet, niri burura etortzen zai. E, plagio, bertsio, kopia, esan dizu nuean. E, badago kanal plusen e, e, <laughs> telebista za, zaio bat. Rebárbaro. Rebárbaro. Es, es, es. Mm, Ez que, bueno, Canal Plus galdeo zeinak, batzuk badokate, batzuk ikusi, eh, interneten ikusi daiteke ere bai. E, badago izen hau ilustres ignorantes. Bai. Ezagutzen suben Bai, bai. De pasada, bai. de huida Bai. Dir... Sonatzen dit. Bai, eh. ba, horri sintonia da lindo, lindísimo. Da ahora ah. sintonía que te hace mover, que te hace bailar, que te hace levantarte. Como el boca, tú sabes, ¿no? <laughs> como digo Armando Maradona. Orduan hori gustatzen zait, da, posible balema ma da, e, eh, ilustrez ignorantes en sintonia jartzea, me re Ba, e, posible da, mengo teknikoak ez dakitzu zaze, ze maia daukaten. Sartu, ilustrez Ignorantes. Bai, ez nuen hola gogoratzen sintonia, baina ba, bai, izango zen igual bertxio rokeroa jarri du eh, teknikariak. Ba, bai, ekizu kanal produzion badago la denetikan eta... <laughs> e, programa guzitan alatzen dute eh, sintonia, berba da izango zen de un martes 13 eh, o de un lunes que es igual <laughs> ba, gustatu zait, gustatu zait bueno, galderekin jarraituz zistrina, zuretzako zuretzako galdera bota Erran favorez, eh, idola atratzen duzun pertsona bat Nola, Idola atratzen duzun pertsona bat Zaki den hori <laughs> Bueno, ba, joan pentsatzen Joan pentsatzen Norri idola atratzen duzun Idola duzun pertsona bat Eta, eta ze gustatuko litzaizuke e, eh, bere, Bereta zizatea Osa, harra nahi dut Idola alduzu Cristiano Ronaldo Eta nahi Gustatuko legaitzaiak izatea bere higia Olako, olako zeo zer Galdera zaila. Uler, ulertu dugu. Bai, bai, bai, bai, idolatratu. Bai, bai, bai, guantxe, guantxe, eluz naiz, bai. Adibidez, e, igual, idolatratzen dut aritz pendejo eta nahiko nukzen bere eh, instrumento... <laughs> Adibidez, ez, ez, ez, utzi behar bakin. Bai, bai, bai. Ba, ez dakit, ostia. Da, galdera nahiko zaila, eh, minon. A ber, pues... <laughs> es que guain bertan, arrautiazu, a idolatratzeko pertsona jaunitz, bina. Vale. Pues igual, nahi baduzu, eh, galderakin eh, eta bai, gero bai, igual, igual gero erantzun, zerbait esto Armando Loco, tu ídolo está aquí enfrente. <laughs> Dale boca. Ella hori erran barnun, gero igual Armando bai, holako olako zerbait bai, igual, eh? bai, bai. idolatratzen baduzu, ba, jakingo dugu. Orduan, e, makil zurekin, zurekin. Bota. Bota. Bota. Bota. Errate, errate. Eh, e, noiz bat kopiatu alduiozu beste norbaiti hile <laughs> <laughs> Ba bai. <laughs> Bai. ba bai. Bai. Ba ta ta. Hobetzeko, ez? Eh, bueno, ez dakit hobetzeko edo ez aldatzeko. Hobetzeko er, er, erran dugu kopia guztiak edo bestio bai, guztiak ez dira hobetzeko. Batzuk bai, eh. Baino nerei bai, hilea aldatu aldatzen dut mm, mm, noizbeinka ta oraintze kopia bat naiz. Nerei bai. kopia bat da edo bersio txar bat, edo deitu nahi duzun zala. Norena? Norena errandizkiate mila gauza, mila, Ez, mila baina, aukera. Ez, baina nahi dugu jakin zuria, oza, zein zure zantzen un ostra. Bai, esan nuen, bai, ikusi nuen, <laughs> behin... Baina ez dakit erranten aldu. Bueno, gustatu ah, bueno, zitzaidan bueno, kokaineko bueno. kantaria. Gustatu zitzaidan. <laughs> baino eh, errandiatek kopia kopia ba e, a ver, adibidez Madonaren kopiak askarra naizela Roxeten kopiak askarra naizela <laughs> e, Bob Dylan Bob Dylan ez markatu David Bowieren kopiak askarra naizela azkenean hasierako galderara ez niretzat kopiak zergatik ez originalasunari ez aditu gara hasieran ez originala izatea agian ez da txarra, ni ez naiz batere originala. Ilea horitu dut, eta ez naiz batere originala, por lo visto. Martín Palermo. Martín Palermo. Gora zin dizu bokako jokalari hori, gero pixarrean, lehen egon Martín, Martín Palermo hori nantzak. Ile eh? horia da? Bai, bai. Ba, nekien, ne, ez dakit orden. Bueno, ongi, ongi. Eh, orduan bai, oinarritzen zara beste zure. ez, ez, ez, ez, ez, bai ez, ez. Ah, orduan ez. Baina gustatzen zaizkidan gauzak hartzen ditut, ah, jendearen gauzak eta eta nere, nereak hartzen ditut eta hortik dan hortik hortan datzan ere originaltasuna. Hori zara zu, un poquito hori aquí, un poquito allá. Hori da. Mm. Hemen originala izatea, por lo visto emakumea izatea da, gizonez inguratua. <laughs> adibidez hori ezin nuen. Ah, Bai. Bai, bai, ongi bai, ongi gustatu zaite ere puntualizazio hori ere gustatu zaite, eh? E, hori egia da. URG, zuretzako, zuretzako bai. galdera. Erran bai. favorez, e, hola, inoiz ikusi duzun kopiarik e, lotxaman garriena edo ba, egilea kartzela sartuko zenukena orango zenukena, ana ah, kojones kopiatu duzu hau edo, edo kopia txar bat, txar txar oso txar bat, favorez. Ni bera eh, A ver Zu bera, kopia txarra Una, kopia txarra, txarra Bai, bai, bai Gartzela, bai, bai Gartuko nintzen gartzelein Kopiatu, kopiatu nunika en... Zer eh, kopiatu bai, zen eh, bai, Lehen errandutena aurreko performantza entzen honean? Bai. Kartzelan bukatu zenun? Ez. Ah. Bino... Zu joan zinen kartzelera esaten, Ez, favore sartu nazazue kartzelan? Banekin zago. gina, egin Ah. Ikusi nun, nun baiten bat zagoela, hmm. eh, tximinoa jota kantari. Hori dena ikusi nun. Youtubeen ikusi nun behin. Ja. Azu... Orduan, ez zaude harro, ez harro, intzen ez, ez, ez, ez, ez,

¡Ah, mira! ¡Ahí va! Va ahí. Vino, vino, vino. Va va va va Loco, vino. ¡Ah, va la- Mira. Va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí, va ahí. ¡Mano! Auda, auda, Au ser, au ser, au favorecer, ser. Auda, bertzen performance bat. <laughs> Ingenuena. <laughs> A mí me suena re bárbara de esto, ¿eh? Suena bien, ¿eh? ahí! Arranca. Bueno. Ahí está. Sacondu, sacondu, sacondu. fauna. Pertsona hori azenia, bueno, bai, bai. eta orain diken ez zitu nikan bere... <laughs> Bueno... Espektatiba... Eh? Espektatiba horiek, edo bere onditazu nahi horiek... Nik uste eta... espektatiba beti zan ditula, baina... Bai, bai, segi, segi... Bai, baina, bai, egia da... Zati, momento eitan ere, bera <laughs> Berak nahi zitun, beti txaloak fuerte eman Nik ere kantatzen aldut, ez egitzer Gero, bueno, hala, ah, venga, kantatu zu Baina, baina gila da, bira, hau sart, kartelan sartzeko moduko kopia dela Baina, sakondu, sakondu, zera Baina, e, zera, garen kantar ez zitu Erdi gau pasaz, erdi gau pasaz Teknikari <laughs> eh, Eta nik egin genuen zerrat Eh, manzanit, manzanitaren omenez. Ah, bai, ba, da, bai. ah, bai. hau da, el il, eh, il, re, de gaztetxe hau da, eh? Il, il, il, bai. Azia, azia. Bai, bai, eh. den azia da, da, eh? bai, gutxi gora bera, mendikan. Kantaze, baino, baino, ez zaude arro, <laughs> ez horretaz? Ez, ez. Ez? Oi, oi, oi. Autoestima es. problema ikusten ditut, eh? Izan txeke, izan txeke, bai, bai. Bueno, edo, edo, zuk Aitzen zula bertze modu batin, beste bai, perspektibatekin. Bai, bai, aita, aita. Bueno, bueno, ongi, ongi, ongi. Hala ere, eh, Armando, zure galderain aurretik, igual, igual, ziztrin jaunak pentsatu du, pentsatu duzu zure idoloaren Ba, bai, bai, bai. komentatu, komentatu bezala, esan duzu nire lagun mina baten izena edo goitizena bai. eta pues ni bere nere idolotzat joko nuke bai eta zena bere gaitasuna originala originala izateko ez, izena gabe nor da nor da idoloa berak badaki nik uste oh. lagun mina da eta oh. bere eh, gaitasun hori bere bera den bezala erakusteko edo zein momentutan ah, edo zein eh. hori nahiko zenuke zuretzako hori da nire Bai, ze... gaitasun hori, original gaitasun hori. Benetan sakona eta bai. benetan benetan polita bere erantzuna Armando ikasi, eh? ikasi pixkat erantzun. Bai, lokila mista, ba, oze. bai, bai, bai. Erre lindo, polita bai, ongi, ongi, zaitu, eh? agitzongi, gombiatuko dugu zure lagun hori, ez? Ah, eh, espero dut, espero bai, dut, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> egiteko jari, ba, Erri, bai, bai, bai, bai. Bueno, ongi, ongi. Eh, Armando, zuri... Ari cuando me preguntas, bo. Ah, orain hinche, oena bukaerako, postreak, postreak beti oenak, edo postrak tagerokoak beti, beti onenak. Armando, zuretzako galdera. Eh, azken aldian oso, oso indarra asko hartu dute tributo taldeak, osea, musika taldeak beste talde bateri tributua, tributuak, baina zentzu honian, eh? ez du eite dituztenak. Egiguzu favorez e, tributu taldeen top 5 bat. Animo. Mm, e... Bo, eta no, eh. aurreko, aurkezlea plagiatuz top 5 inglesez ez dakiten entzako top. <laughs> Vale, ah, aurreko aurkezleak esaten zuen hori. Eh, hori eh, holako ah, zer. Ah, eta zuri eskatzen zizun top beti. Eh, eh, bago ba, ba, bai, bai, zerbait, bago ba, zerbait. Ez zerbait. Ah, bai, lo tengo oído, bai. Venga, top Vale, recojo el testigo. <laughs> recojo el testigo que me mandaste, loco. Eta top 5. Ba. hola, ba, izateko zaila da, eh, hori bakizu... Burmuinari zirkulazioa eta azkarra daukatela eta itxaremos algo, eh. Eh, top five. Eh, obviamente, así gara ahora, vos garrenetican, ¿eh? bueno, Bueno, vale, vos garen etzikan, asiko gara, adibidez ahora mi vine a la cabeza Hori, eh, esan beharra dago, aurretikan etzikan, eh, tributo tal leak, es dide la zergaiti charra que llamo Es, ¿eh? ah, es, hori, mm, ya, se ha una eserraten, eh tributo tal usted también, zat, tributo tal bat saiatzen da, bere maitasun osoarekin Izan ere, aizu zen ere, idolatratzen dutelako talde ura Batalde talde horren bai. egiten, eh? Bai, bai. Mm, Un de esa base. <laughs> eh, Bolgaren lekuan, no se, sé, eh, me bine, eh, egin E, eh, Berai egez dira aurkesten tributo tale bat bezela Berai talde original bat bezala Kakotxak egin ditut dora iltxe bertan, eh? E, claro, <laughs> ez duzu ikuste, bero kakotxak, kakotxak egin ditut Original bat bezela dira Ene beltza Ez eh, ah, ne beltza? lo argumento. Vai, argumentalo. le da, Viene fondo, fondo, fondo, anda mm, tributo a Mano Negra. Uy, uy, uy. Bai. No ando equivocado, ¿eh? Ojo, no ando equivocado. Baina hor bai puntualizazio txiki bat... Puntualiza, puntualiza. Eh, maitasunez egingo dute eta respetuz eta dena... Va, pero se vinieron arriba, che, ¿eh? Se, se vinieron, arriba. arriba. se vinieron arriba, ¿eh? Ojo, el e, eh, Neri ere bai fondo-fondoan gustatzen zaite ez nebeltza, eh? Etza zula erran Fondo-fondoan, eh? hai que rascar mucho ahí Eta superficie Lo <laughs> intento disimular, loko Baina, esan e, bere, bere garai e, bere zorkuntzan, bere nazimientoan esan zuten Euskal Herriko Euskal Herriko Manonegra negra izan nahi dugu Hori textualmente zito, eh? Bai, bai Itza, itza eh? Itza undiak, Bai, ez? Ala da Y también, mm, eta ya, loko, gero ja, lortu es. edo ez, beraiek, que, edo ez, e, publikoak e, esango du, lortu duten edo ez. Neri, esan eh, bezala, fondo al ya me he hecho unos cantos del paso doble y, <laughs> y de los otros. Vale, Ori bosgarrenean. Ori bosgarrenean, ongi. E, eh, pasatzen gara laugarrenera. Mm, e, eh, laugarrenera. Mm, vale, partiendo de la base que es de da bosgarrena, e, laugarrena e, eh, be, aurreko aurreko ilabete pare batetan entzun dituen hemen gaztetxean bertan e, e, e, zuen herrian gure herrian bai, bai, beran bai, bai, bai, bai, bai. e, rip taldearen bertsio talde oh. bat oh. oi gere apuntatzekoa eh bip bai, izena bai, zuten bai, bai. Eza, ezagutzen dituzu, nik ezagutzen ditut tola biztaz Ba, bai, kontzertuan egon nintzen, eh? Egon nintzen, bai, situ, bai. situ... Ezen beraien mm, em, biziko kontzertu nena izan, <laughs> pero va la, la, defendieron la versiones de Rip, defendieron. Ba, etzen beraien kontzertu honena izan, eh, nahi du kontzertu hobeak izan dituztela. eh seguía razan bakarra izan zen, eh? <laughs> Nik uste bakarra izan. Pero gehiago egin behar omen dituzte, eh? Ah, bai, ah, ongi, me ongi. me llegó a los oídos, eh? Eh, ongo gara, adi, ongo gara. Eh. Bai, bueno, orduan hori bip, rip, eh, horren talde que bat. Talde gehiago bertsi una, eh... Eh, no sé, bárbaro, eh? Y tú Itzute ezagutzen asco baina bueno, vamos mm, a ir... Mm, mm, ahora, en mira qué loco, mira qué, mira qué rápido, mira qué rápido anduvo el técnico, eh. Bárbaro técnico. Vale. Vale, Y ingo nuke orduan, eh, begira, duela en pare Con ziren Esteban y ¿eh, estebanetan, e, bai. puntualizatu behar da berako bestak e, gauza badira eta gazte este bai, beste bat, bai, eh? Bai, ojo, eh, loko data berdinetan, baino exacto e, orduan, berako bestak egon ziren egia esan no me gustu una mierda <laughs> e, entzute ma digute barkatu bian, Jose ripiauen hauen bertsio tale bat egon zen bai, bai Jose Replay, izena zuela, Jose Replay bai, bai. no me gustu Orduan zagat izartzituzu irugarren postuan Baina, nubaitzen esartu behar eh? eta me vino a la cabeza, loco. Orduan, top 5 pues, pixkat eh, curioso, eh? Bueno, bueno, eh. esan es es dizu, eh, original izateko behar de zula ah, bai, bai, bai, filtonika be itxegin, eh? Mm. Bien, eh, digamos al 2. digamos <laughs> al 2, eta... Eh, Con toda la tuta, Vigarri nadela posto importante, bat. Bai. Mm, Gaztetxeban, gaztetxeban, oh, ez da gara, bueno, no? Bueno, gaztetxeban, bueno, bueno. Eh, ez dakit, es aquí, eh, sin, zuen sintonia noraino iristen den, baina, bueno, eh, mm, berako talde gaztetxeko, en bertako talde bada, lehen entzun dugu sorkuntzaren bai, así la pena. bat, e, eta URG hortaz eh, ez den eh, oso arro egon. <laughs> baina, bueno, gaztetxe izan da, Si me dejas eh, argumentar, eh, eh, eh Esto ez du zergatik dagoen bigarren postuan gaztetxeban, eta oh, ez... Eta ez konturatuko zarete gero lehenbizitekoa iristelakoan, ojo, eh? Hay que dar primero un paso y después el otro, ¿no? vamos a llegar a la, a, la meta antes de... <laughs> Bien, gaztetxeban eh, egin du eh, em, azterketa edo, edo, edo jokamolde sociológico, soziologiko bat eh, eh? Ojo. txertatu du gazteingan e, bizitzeko naia, txertatu du gazteingan mm, mm, ongi pasatzeko mm, esperantza. E, no sé si me explico, eh? Bai, bai, bai, bai. Eta erran duzu badagola hemen herrian un, un nola gaztea erraten da bezala un antes y un después. Gaztetxe oh, banden sorkuntzatik. Obvio, obvio, certo, bai. obvio, obvio. Gaztetxe da e, herrian ere mm, mm, germen positibo bat. <laughs> Gelme positibo bat a, Beste bizitza bat da gaztetxe bandekin Bai mm, Ze gutxitik egin daiteken hain beste, eh? Mm. Kien hmm. zir? Orduan gaztetxe... Ahi ez da, mo, loko, ke barbaro <laughs> Tekniko, tekniko Izan ere, hau da, kopia bat e, Rupert Ordorikaren e, bat. Kopia ez, e, bai, obetu bat, ez? Beti ere... Oh. ez dut uste, baino bo. Obetu ez ez? Obetu obetu obetu ba. Hortan ez da gutxi. Aia, letras, eh? Bai. Fan numero uno. Ego, ego, abesto ez? Bueno, e, eh, Irrikitan gaude, bai, lehenengo eh. postuan. E, a ber, behar bada da gauza bat akatena oso oso eskutatutan ere barruan. E, orain erte ez diot inori aitortu. <laughs> Baina, eh, badau... Bea, agarrándome, agarrándome a la pregunta que le hiciste a, a Sirs... Sistrinun? Sistriña, sistriña, sistriña, barkatu nire euskara. Agarrándome a esa pregunta, ni badaukat idolo bat, eh, bai Joder, técnico, estás de todas, ¿eh? Loco. <laughs> bueno, eso va, no vai, sí, eh, sí. Eh, obviamente es Ferri Gurusa. Uy, Ferri grande comandante. Ya, llamémoslo comandante a partir de ahora, ¿eh? Llamémoslo comandante, ¿eh? Ay, mamá y tía. Llamémoslo comandante. Lo que hay que oír. <laughs> Bai, badakit herri... Bai, e, herri hontan... Eh, ez erran lehenengo postuan komandante jauna jarriko... Obvio, che, obvio, Badakit herri hontan... asko jaso duela, kritika asko jaso duela, esan ez daki zer gaitik, ez daki zer gaitik, baina fenimo buruza izan da Euskal Herrian, e, da eh? Esne beltzain zundak. bueno, anduvo, anduvo en el proyecto, anduvo por detrás. farroñezko kanta. Baita. Exactamente, exactamente. Baina, esan ez, eh, film guruza egia da, baditu abesti asko que se parecen a Tuts on the Maitals, o, o, o, o, otro, a, a al otro... Baina baitasun osoarekin eginda dauden abestia dira. Jo, bai, bai, Errebindikazio baten atzetik una abestia dira. Donde, donde le ve sentido la crítica? Baina, e, eh, orain txezuk egin diozu kritika nahiko handia Fermi Muguruzari, ze galdetu dizu, top 5 e, eh, tributo talden top 5 bat, erranea zu tributo talde honena Fermi Muguruzari. Ah, no, sí, sí, no. Ez onartzin du tributo talde bat dela. Ah, <laughs> du tributo talde, pero, kizir, onartzin du, bai, tributo bat, egin du tributo de maita, egin du tributo a, a, a, a EMEA e que viene tributo. De Si te apuras hasta en el indio tributo. Eta ez gara tú, eh? Bezetzazok nahi duzuna da Beraz ez nahaztu libre izan tu Ez alturatu keiak ikusen duela ona, ona, zure top a baina faltan bota du talde bat, eta uste dut ezagutuko dituzunak, eta horra ere... Oh! Erranduzu gaz Estebanan jozun Jose Replaye, baina oh, bat talde bat, e, ikuskizun bikaina eman zuela, itzela. Be, be, eta, supongo que hay perdiña fue, fue la olla duzu. fue la eh. olla si fue la eh, Gaitu bat, top 0, 0, Cero katea zeron, nor dago? top premium Top premium, top premium, top premium. da, Bueno, ez da berdina agri eh? Guajalotes. Ah, ahí estamos. Ahí estamos. Oh, segia da. E, ya serio, Y egiten. <laughs> Oain eh, eh, semiserio. Eh, versio taz hitz egiten da la versión más ajustable a la original. Copia ¿Ves? Versión Es da, copia Guajalote Guajaloteak bat. Ferminenak bersioak izaten aldira. Bai, bai, kopia, baina beraien puntu, bazuten beraien personalidad eh? Lo, ta jon pelito, ta kuajolot bai, izekoak, bai. eh? Kuskizun bikaina, beraien. Bizarkada eh? bat, eh? bizarkada, bizarkada, tremendo abrazo, bai. tremendo abrazo, y ta jon Denak egon ginen, uste dut, me suena ba, ba. bostaz karas. bai, bai, bai. Eh, ahí estaba Ganchegui, ahí estaba <laughs> Copetas, eh, mm, ederra izan zen. Ba, saiako gara igual... Gonbidatzen. Ba, hori da, aukerarik... lo llamo, eh? lo llamo. Ezagutze dituzu orduan, ah, bai. Claro. Bai, bai. Ongi. Le mando ba. un SMS del celular, eh? Eta ez dago, ez dut problemarik egongo. acá te kapazak ateratzeko pititoa escenario gainean, ez dira etorriko. Ka... Venga, hombre, loko. Bai, ongi, ongi, bikaina, bikaina, bikaina. Bueno, bueno, bikaina beti ere armandoren konklusioak. E, aurrera jarraitzen dugu, URG, e, pentsatu alduzu kantarik edo? Okurritu zaizkit, bastante, baino itako bat izan da Espainiako himnoa. Oh, eh, Espainiako himnoa, eta, eta e, nola sartzen duzu originaltasun gai honetan edo? Edo kopia bat da, edo zer nahi duzu horrekin? Bai, bueno, Espainiako himnoa hasiera batzun letra bat, gero kendu zuten letra. Bai, Franco, Franco, que tiene el culo blanco. Hori, eh, ordun izan eh, ordun orduan izan zen ja, eh, mejoratu zuten eta ja, bai, bai. Orduan, gelitzen naiz. Eh, hori hori izan marra zure eskaera? Bai, hasieran zen txar mortala, iuingarre totala, bigarrenian ere bai, baina, bueno, Franco Franco que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Ori, ori, ori bai bueno, poeta, bueno, eh? Bueno, ere puntiko puntikillo, Eta, bueno... Van, eskaera zaila teknikoa entzat, eh? kopia bat, baina mejotzen joan dena, ah. Orduan técnico ya una, va mismo su España con himno azkenko versiona, eh. Azkenko azkenko versiona. Eh. Eh, bai, solas tu un versio bai. eh. Va... sartu. <laughs> Yo Purdia que ipurdia denak a himnoa abesten a ahots batean. Bueno, ba, programa ja bere la iristen ari da. No jodas vos. Oh. Motza, si llegamos 5 minutos nada más. Dena badu bere bukaera y bueno, si breve <laughs> si breve eh, Armando. Si breve no conduzcas. <laughs> Ongi. Ba, si gaitezen, gaitezen test galderekin. vengo galderak, e, test, erantzunak A, B, D edo D. Zer da, lehiaketa? Lehiaketa, bai, bai, ingo, dale, dale. ingo dugu, ingo dugu sí, sí, lehiaketa. Sí, lehiaketa, eh. Equipo, dinaka, equipo A, equipo B. Equipo A, equipo B. Boca River. Boca River, zuzetaldean de Boca. Boca, Boca, dale, Diego. Bien. Esta e, eh, nor da zure taldekidea? E, ah, El mejor, el mejor de los El que acierte, <laughs> vale. El que acierte... zurekin azten gara. Bota. E, Ramon Zinek egin zuen, eh, dola ezain bertzen nirbanan bertxio ikusgarri bat. Benetan ikusgarria. Segurazki historiako ridikulorik haundienetako bat eginez, egin zuen nirbanan bertxio bat. Eta gero kritika uniz jaso eta gero Kritika, bueno, egiaran Uler gaitzak, eh? baina bueno Kritika uniz jaso eta gero Berak argudiatu zuen bere bertsioa Zer esan zuen bere bertsioa argudiatko A. Nere presentziak gaixotasunak sortzen ditu besteengan. Bai. B. Nere zuzenekoen euneko laro goita emeretzia perfekzioa lastantzen dute. D. Nere abestiak YouTubetik jaisten hasi beharko naiz. Edo E. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira, osea, aurreko astakeri guztiak esateko gai izan zen giza semea. Puede zer, eh? Lasai herrian. Eh, de, de izaten alda. Bai, izaten alda. Aurreko hiruak ez, di, ez, eroitz, ez naiz oroitzen zer erranduzun, baino astakeriak errateko kapaza denez, de, bai. dekin gelditzen naiz. De, bera bestia, nera bai, bestia bai. YouTubeetin hasi beharko naiz. Ba, bai... E, ez, barkatu, ah. azkena. eh. ah aurreko guztiak esateko gai izan den. Horren bertzeko, erantzun, bai, eh. denak barkatu, denak, denak. hori den, errateko kapaz nik, bai, bai. Ba, bai, bai, asmatu duzu, hori dena errantzuen argudia du bere bertsioa. Loko, Raúl Zin. Raúl Zin. Idolo. Hori ere Dela boludo bat, eh? Boludo bat, eh, eta boludo da gritzen naiz mm, mota, eh? <laughs> Ramón Hijo de puta, va, vamos, que renegatu bat, ez? Eh? Zon erraten da Euskara, renegau? Pues... de eh, payaso. Payaso. <laughs> Ba, puntu bat ez daki Makil Goxo bokakoa zen edo Eh, Martin ba, Palermo, eh. Martin Palermo Palermo ez de boka. Ba, bat eta huts boka irabazten. Oh, oh. URG, zuretzako, zuretzako galdera. e, galdera da, zein izan da historiako margolanik e, kopiatuena. Bai? Eta hauek dituzu aukerak. A. E, Jokonda, e, Da Vinciren Jokonda. Bai. B. Un latakara la cara de tu retrato. Artean herrikoia hori e, egile zehatzik ez du. Mm. Eh, D. Chinese girl Vladimir Trechikov. Eh, artelan bikaina. Bai edo e, e, Gernika, Picassoren Gernika? Hombre, nik uste... <laughs> Picassoren Gernika. eh Guartzen magara, bat, da. dagola jeitxun, jeitxun, gure etxe guzitan, gure amatxiren bai, etxe bai. guzitan, eta... Ola kopia, ola... Eh kristalean eginak eta nik uste el 64... está cuaderno da dado eh bai bai eta batez ere Joni Goderri ba, bai bai, bai bai ni gaut bai, ni baut especialidad de master bat egin nuen cuaderno guzitan, bueno ni gero beste bat eh Gehituko du Beste aukera bat Uste duzu Bai, bai, bai Ba ez da gehiena izango ez Gehien da goena Bueno, beti ere Wikipedian esanetan Wikipedia eh, ez da sartu Bueno, <laughs> bueno. Eh, orduan, Gernikaren Picasso, zure ustez? Wikipedian ez la sinistu, eh? Ez, noski, ez, baina hori da gure iturria programa, hau hain serioa da, ba, Wikipedia dela. Estu pentsatu Google Translator nire zela, oza, Wikipedian atzintzin zindagon... Bueno, ba, nik, nik eh, erran barra dut eh, Wikipedian vale, bertsioa, ba, ba, bueno. eta hola errangu, ba, Wikipedian bertsioan vale, arabera, ez, ez, da... Pentsatu eta Euskal Herriko etxe guztitan eta bai. batez ere amatxi guztitan Baina, mundu maian ari gara, eh? Mundu bai, bai, maian, bai, bai, guazten nahi Bai, bai, bai, bai. Eh, Picassoren <laughs> Picassoren Gernika Buen izaten optimista ba, eh, ba, ez, ez erantzun zuzena no, eta diruinez erreala omen da Chinese Gel Vladimir Trechikov Uy, Eta zein da Chinese Girl hori? <laughs> ba, ba, ba, ba, euskado. Izango da, no. Ba. zizi un kuatroren kopia bat. Eh, ah, ah igual, bai, bai ni ustut hemen trampa dela Chinese Girl izan ez, igual, txino guztia kopiatu baldin badute. Claro. Eh, ya, ez dago, ah, ez dago. Ai, ya, no hai. Ai, ya, ez dago. Ni, ala ere, hori, eh, eh, matiz bat, eh, bai, egia, zubazen un bertzea aukera eh, bat. A, B, D, E, E ba, efe, esatuko nuke Eta egia zan, honetak imundu oso Euskal Herrian Wikipedia ez azartu <laughs> Wikipedia ez azartu Euskal Herriko eh, tabernetako komunetara <laughs> Wikipedia, Wikipedia ez Euskal Herriko <laughs> komunetako pareta mm, eh, mm, papel, papel de kuloren katxarroan eh, Retretean bertan, toki guzitan komunetan da, dagoela animali bat eta erramita bat. Ah, bai, Txitxar, bai. Txitxar eta izkorak, txitxar eta izkorak daude Euskal Herriko taberna guztietan. Nire ustez hori da, e. Mm, eh, kopiatuena, eh? Guztiza doze. Euskal Herri maian, seguro. Bakoitza bere bertxioaz, batu egin dute el txitxari mirando pasa. <laughs> Iota, el txitxari mirando pasa. Baina, Euskal Herriko lagun egusten daude, el chichari la izkora. Bai, egia arran wikipediak ere censura, censura pasabe. Egar bada, eh? una herramienta del sistema capitalista, no? <laughs> Ahi las dau, ahi las dau. Ongi, ba, ez sentitzen dut ezakit boka edo River zinen, baina Zein du, eh, asmatu du? Ez du asmatu. River. orduan <laughs> River, River. River. River. dale, dale. ya jauna, Eh, zuretzako galdera. Zen izan da historiako abestirik e, dena Vale? Eta hauek dira aukerak. A. Yesterday, Beatlesen Yesterday. B. Johnny B. Good, Chuck Berry Johnny B. Good. D. Olen Zero, Olentzero kanta herrikoia leno haitu bertxio ikain bat. Bau ba, edo... beste matiz bagero, eh? Hola, bueno, vale. Ez denboraz nola ibilki garen, Armando jauna. Ara, e, hai que te el Kantu... <laughs> no, Kantu herrikoia ah. baitare. Zen izan da bestirik bertxona ba. duena. Azkenko bitan dut, duda. Bai, segura. Lehenengo biak ez dituz ezagutzen <laughs> horregatik Eta, bueno, ni... Riberren izenean? Riberren izenean, ba, gure, gure lurraldera, manen dut, olentzero, esan dut. Puede ser, eh? Euskal Herria, ba, ba, bintzat. Ba, bai, bai izten alda, eh, noski baietz. Zuzena, ba, ez... Ez, Bai, ez, ez, ez, River, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Barkatu jester dei errango nukenik. Bai, bai, bai, bai, dia, Adineko jendia, ja, badakigu. Gazte hauek ez dakite zer den musika. Abesti bertxonatu Oleitzero le encanta Yesterday bertsioan eh, Ez daki kontru batu zarete le encanta Doñoaren eh, Plagio bat da ah. Euskal Herrian ah. badaude bi tonu berdiarekin egin dezakegu kanta bat, eta kontrolado. Hostia. Egin dezakegu kanta 2 de febrero, Oi, bai, bai, bai, bai, bai, bai, de bai, bai, bai, bai, bai, bai, Es que esa bai, bai, bai, bai, de bai, bai, bai, bai, Bai, bai. Naba duzu, igual programa bukatzeko bukatuko gu abestri kantatzen. Gero, bai, bai, gero bukatzen. Ja, Orain da bukatzen ari gara. Plagio, bai, bai, pregunto, eh, que falta bai, bai, bai, bai, Bota bat izkizut e, e, marka, e, marka batzuk Eta hauetako bat da zuzena eta besteak ez tira zuzenak Asmatu behar zuzenen zuzena benetan existitzen bikanta, duena Bikanta, bikanta, A Polyester Station Pol Polyester Station De poliester Y de... Station sí, bai. Igual da Londres eko metro parada bat igual Igual, igual B Mamatu Mamatu Mam D Nik ez Naik ez Baino zuk bai Eta <laughs> E Giorgi Amoni Hauetako marka bat Benetan esitzen du Bueno, ni uste igual Lauek esitzen Baino e, Wikipedia Erriz ere Wikipedian oinarritu zabetako batek bakarrik existitzen. Vale, Giorgio Armani ez, ze Giorgio bada Armani... Giorgio Hernani. Gio... ah, vale, vale. Giorgio Hernani. Eh, Bigarren inaiz gogoratzen Ma, Mamatu Mamatu da Supongo que es una cuia de manitu Bai El tabaco bai, liatzeko tabakoarena Puede ser eh, Aparcamos eh, be, mm, Lehenbizkoa zen Polyester, Polyester Station Polyester Station ez eh, Delako Londreseko estazio bat <laughs> Ordun. nik ez baino zuk bai. Nik ez bai, ez da? Orduan. Txe, zan denak ez, Denak ez, deba. Ba- pues mekido con el manitu. Mamatu. Mamatu. Ba, bigarren puntua e, Dale boca toda dale boca dale boca. Uche tabi bi, bokak, bokak irabazi. Bueno, eh, ez dugu musikarik bukatzeko. ba, <laughs> ez ikio kantola de... Un tango Bai, bueno, ba bai eh Ba honekin programa bukatu dugu Gaurkoan ere, beste Zemi, programat bukatu dugu eh? Motza, zuri, benetan? Bai, bai, motza, motza, motza egin zaite Bueno Ba, listo, agurrak besterik ez dira falta ez? Bukatzeko eh, kantatu beharko dugu Armando zerbait. Bueno, edo Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da. Eh, jauna, Bai. Azken balorazioa bat ditu programa Bueltatu nahi duzu, erran bai ez? Beti, beti, placer bada, mene gotia zuekin Ongi pasatu duzu? Gustora bai, ikasi, ikasi ere bai, ikasi ere Ikasi bai honitz Bikain, hortan datza, eh? Hortan datza ikastia, eh, zer den, zer ez den Ongi, ongi, ongi Nor garen zer garen <laughs> Zer garen Norrena tabakoa <laughs> Ongi, ongi. Txalo bero bat, Txalo bero bat, ziztriña honari. Apa ziztriña. Makil goxo, ondorio bai, baten bat. Ez, agitu gustora gona izela. E, espero rengoan Armando ez egotea. Armando ez, aurkezlea ez, eta e, Armando ez da. Aurkezlearekin. Bueno. Ez, ez, ez ergatik, baino Armando aurkezlearen kopia <laughs> txar baten ez nahiago dut <laughs> bertzea, aur, bertzea aurkezle bat eta placer bat izan da ongi, ongi hemen egotea aitzongi, aitzongi aitzongi <laughs> un txalo, eh? no sé si se me dice un txalo URG, zerbait esatekorik eh, Beti ez dugu faltan bota, ez? Gure aukera, ez erran ez. E, eh, gombidatu bikainak izan dira. Bai, bai. Eta... Mm, baita Armando ere bai, mm. baita Armando ere. Eta beste, bueno, e, intxaur hori, pues, bere jakingo du Ongi, ongi, ongi joatia bere e, bizitzan, e, bai, ongi e, joatia bere bizitzan. Eta... Badekita gola orain, e, muturra sartu nahien tele 5, bai, eta hor barna, beti buruan zun, eta jazta, baina, bueno... E, Bueno, agua pasada. Corrente. Que le bendigan. Agua pasada no <laughs> mueve molinos. Bueno, bueno Armando, eh, bukaerako beti zu, beti, beti zu. Ez daki zergaitik, eh, baina, bueno. Ez, e, mi esker, e, Armando etortzagatik. E, eh, ezkerra nik eman behar ditut. Gombidatu eh? bikaina benetan. Ezkerra nik eman behar ditut. E, eta luzatuko dute proposamen bat, e, ez dakit, bera. Luzatu nahi aina. Eh, bueno, jakitaz, que estás e, Joni Bigud eta urrege, e, itxaurra ez dago, que le vaya bonito en su, en su, en su nueva aventura. Yo le deseo lo mejor eh, subes eh, a Teorain e, irratzaioa zuturik mantentzen bai, duzuen bai, bai. luzatzen dizuet eh, proposamen bat nahi bai duzue bota, bota. yo me propongo bai. yo me propongo para presentar e, e, irratzaioa eh? nireago vale. Ez da giza pentsatzen un... Baina kopia argentina bezala edo... Nola kopia, bera, ¿eh? bera eh? edo, edo igual... Edo, edo igual kopia... Eh, eh, eh, Embarkatu eh, Ostaz da detzen italiano Rebarkatu Mi esker Bueno, nire aita italiano Azan eh, mm, Pozo, pozo parlar italiano, eh? eh ah. zuten, nire, nire usatzen izuen, nire proposamena Bongi Prezaten, presentatzen du nire burua e, Programa Ongi Aurrira Artuko du, hartuko du, zuzendaritzak aztertuko du Xo me lo re rebardo, eh? me lo re lindo zuekin, eh? Eta bukatu aurretik, ez hasieran antzi zait eh, Agurtzea gure teknikari jauna inoiz ongi egon da... gaur bikain ezin hobe txalo bat va, teknikari bai, Anduvo rápido es, eh, anduvo rápido el técnico. Viva el técnico. Se va rápido también. Anduvo rápido, pero <laughs> es. Se va, y se va rápido. Oso, bueno, oso ardi gonda gaur, eh? Eta, ba B. gabe, urrengo astera arte seguro baugula programa aurkezle aurkezle gabe izango dugu programa ja veremos ja veremos, ja veremos. eta babukatzeko bukatzeko eh, ja eh, programari agur emateko Armando abesti bat abestu nahi dugu ah, pero eta denen artean igual denon eh? artean kantatuko dugu eta favorez teknikaria joan musika geisten bueno, abestia dagoen bitartean eskerrik asko entzule maiteak urrengura arte hemen ustantzaituztegu eta... amandoren... Dale, todos. Composación. ¿eh? Dale, boca, aquí somos todos. Ah, un 2 de febrero, un de abril, 5 de mayo, el anomento Fermín. de tripa un día con una media, con una media. de tripa un día con una media y un calcetín. rebarbar. ¡Eh, eh,